Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Diridu Jabang Bayi. Kiriman Ahmad Mufaki, Jimat Res Kalirejo, Rau Bojonegoro. Italia niki talami taun 2016. Lagi wingi-wingi ulan sak hari riyoyo Idul Fitri. Nalika iku aku isih dikongkon murung ngaji salah sijine wong sepuh kang manggon ana desaku. Sebuten wae jenenge Mbah Sate. Bengi iku hari katelu oleh kumarai syariat tatanan adus wudu salat lan liyane. Wis tak rasa cukup oleh kumuru ngaji mergo pun mulai paham ilmu-ilmu sing wis diajarke. Banjur aku wis jarang-jarang dolan mrono. Amarga aku ya krungu yen bojone meteng tuwa wis umur petang wulan. Saya suwi penganggepanku, Mbah Dik ya gak masalah apa-apa lan tenang-tenang wae. Dino iku aku ketepaan oleh bagian nyinom ewoi tonggoku. Lan dikongkon ater-ater sego nenggone tonggo-tonggo. Bareng tekan omai mbah di aku uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bola bali nanging gak ono sing nyauri. Ning atiku ngomong. Ning ngendi ya wong iki? Tak ning omah nanging kok bukaan. biasanya nek metu kok dikunci rapet aneh iki aku banjur nyeleki segonek mijolan terus ke melaku bareng tekan omai kangtik aku kaget jebuli mbah sadik wis ono kono raini abang biru adem panas. koyo koyo bar diwedeni aku banjur dijalui tulung mbah dik mangkene le tolongo tulungi, tulungi le mbahmu iki tulungono. Mbahmu iki rawani mlebu omah. Nek jero omah kaya ana sing ngeden-ngedeni nganti gawe gak krasan. Aku ket mau kina omahe Kang Tik. Moh, moh tenan mlebu omah. Banjur aku takon. Lah wonten apa to, Mbah? Rumah kula kula mlebu wae nggih, ora piye-piye to, Mbah? Wis ta le. Awakmu lah iso ngono kuwi lah. Ayo ndang nek omahku aku urung luhur mau mergo jogong wani mlebu omah kawe dhek iso. Jawab Mbah Dik mangkono. Aku banjur melu lan nuruti apa sing dadi penjaluke. Sing mesti omae oh mau tak wacake kul audhu birabil falak lan kulnas lan selawat ping telu gawe netralke hawane. Aku banjur neruske nyinom. Rodok suwe sangka kedadian iku aku banjur ditamoni Mbah Sadik. Sambate Mbah Sadik akeh. Mbahmu iki mbok yo ditambani ngono lho. Lho, pripun to Mbah kula mboten saged. Ja ngono ta le. Lah pripun le? Jenengan padus yai napa tiyang pinter liyane kula ngoten lho, Mbah. Wis le. Aku wis mara nek gone yai kidul kono yo ora ilor kono. Lanok Mbah Sarbini lho le. Lah, sanjange pripun ndang dilampahi lak pun beres to, Mbah? Wis to aku njaluk tulung awakmu. Akhire aku sing dipeksa kaya ngono iku namung pasrah pasrahing Gusti Kang Maha Kuwasa lan banjur nyanggupi. Nggih, pun Mbah, mengke dalu ayo rukyahan gawe ngetokke jin sing manggoni awake jenengan. Mbah Dik banjur jawab, "Iya, karepku kono, Le." Ringkes cerita, bengi iku barisa aku moroning omah Mbah Sadik. Kanti nggawa banyu tilak wudu kang tak adai botol. Kagetku setengah mati. Dumadanok kuno wis ana yai langgar lan wong-wong salah siji nilikku dhewe. Aku banjur bingung campur isin. Terus aku ape piye? Bareng kajat wis dibuka nganggu tanduan lumrai wong bancaan. Banjur kabeh diserahne aku. Aku isih bingung. Akhirnya tak wane wanek ke noto acara ritual rukyah. Bah, bah dik, njenengan madep kulo. Lek, njenengan tangane salah kena pundai mbah dek ya. Wong loro kiwa tengen, karo moco kulfalak kulna saakai-akai. Ngapunten mbah jenengan sing nyekeli sapu lidi niki lan mukul-mukul ke teng badane mbah Satik nggih. Banjur ritual dimulai. Aku sing wis suwe ora tau nganggo tenaga dalam, isih ngeden-ngeden olehku ku nyalurke energi nang awake Mbah Sadik. Lah dalah. Mbah Dik langsung krasa abot awake lan muntah-muntah. ora pati suwe aku wis lan jaluk leren. Senajan sejatine aku wis ngerti apa sing ridu ngganggu awake Mbah Satik, nanging aku menengai mergo isih sungkan karo wong-wong. Sakwise buyaran ringkes sing crita, Mbah Dik marani aku neh lan sambat lara weteng. Bareng tak deleng jebule jabang bayi sing tak tokke winginane bali meneh lan manggoni awake. Aku banjur takon. Mbah, napa leres jenengan gugurke jabang bayine jenengan? Hmm, iya le, aku oleh konflik batin karo bojoku. Tapi bojoku malah gugurno jabang bayine. Wah, ya leres, Mbah. Niki ngapunten nih. Kula mboten saged maksimal soal jabang bayi umur patang wulan niku pun diparingi roh kali Gusti Allah, Mbah. Nggih punapa umpama jasate mati nanging arwaiku kuwi isih urip nganti tekan takdir matine jabang bayi mbak, terus dadi tuyul. Dados umpama disingkrihke saka keluargane jenengan rada payah mbak. Sing mesti jenengan kudu kata-kata istighfar lan dikir marang sing kuwasa mawon. Mangke dalu rukyan meneh soal sing winginane kula rada isin. Mangke tak ngajak imam lan didin yo Mbah. cerita bengi ku aku lan kanca-kancaku menyang ning omahe Mbah kanthi ritual rukyahan meneh kaya biasane Mbah Sadik muntah-muntah lan aku isih yakin sing ganggu Mbah isih akeh gak trimo jabang bayiku saya suwe Mbah saya mari aku banjur isih nglakoni aktivitasku kaya biasane meneh nganti kira-kira rong mingguan alhamdulillah Batin ku ayem wis gak dadi golekane Mbah Dik. aku banjur dolan-dolan ning pondok pesantren sing biyen tak gawe ngaji. sing cerita mulih tekan omah, ibu banjur ngomongi awakku. Le, awakmu digoleki Mbah Satik maneh lho. Lembuh enak ngopo, Mang? Iya ta, Mak. Aku banjur mangkat ning omah Mbah Satik banjur mlebu omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Aku nok kene ke. Mbah Sadik ngomong gaguk-gaguk awake adem panas nganti ra bisa tangi saka nggon turune. Enek apa, Mbah? Kok jenengan panas ngeten iki awake? Diganggune aku wetengku lara. Aku sigap mbuka mata batin lan rawang ladalah. Dumadaan jabang bayi ku isih ganggu Mbah Sati. Akhirnya Mbah Sati awake tak netralke nganggo selawat lan adem sak nalika. Wis ngene, Mbah. Engko aku tak golek ndok tambean lan kain kafan sak kembange gawe ngunci arwah jabang bayiku. Tapi iki sing terakhir ya, Mbah. Muga-muga mari ya, alhamdulillah. Nek gak mari ya sing sabar nggih, Mbah. Trima wae piwalesing Gusti Allah. Syukur iso dibales nok dunya, durung nok akhirat lorone kaya ngopo, Mbah, Mbah. Hmm, le tak enteni engko bengi. sing cerita sakwise isak kira-kira jam setengah songo aku rono dhewe. Ning batinku aku muni, alah nek trimo jabang bayi tok ngono, mindah nong dok paling yo perlu tenaga akeh. Aku rada ngentengke. Tumekaning omahe Mbah Sadik, aku banjur mbukak ritual lan mulai nglebokne sukmaku ning awake. Banjur golek ipanggonane jabang bayi mau. jebule roe manggon nek gegere Mbah Sabti lan tak tarik metu terus tak pindah nang jero ndok. Nalika wis aku banjur mriksa daerah liyane nek awake Mbah Sabti, kaget aku lan kepental goling. Aduh. sukmaku kaya disodhok dipeksa bali karo wujudan ayu nganggo klambi kraton rupane ijo nanging katok cekak lan ketok mlepet-mlepet kaya bodi gitar tali matane mlorok iwasi aku kaya ngancem aku supaya ora ngero-ngeroi dheweke aku banjur muring-muring lan ngotot nganggo ajian sukma tingkat loro banjur mlebu awake mbadik meneh Neng kono aku tarung mati-matian karo komandan jin kraton Buh soko ngendi asale Alhamdulillah Bantuane kang moho kuoso aku iso ngalake jin wadon mau Tak tarik lan tak lebok kendok Banjur kanti gampang aku ngresi sekabiani jin sing manggoni Nanging efek sing dihasil kisuk potingkat lurui kukuk Gawe ake mbadik Yokui melebuning alam sirenung kono. mbah dik diwerui sekabane dosa sing dilakoni nok hake tangga-tangga nganti gegarai mbah dik nangis lan nyesel banget akhire duwe niatan tobat tenanan sakwise aku ritual ngono aku banjur mager foto sekabane omah sakbareku kira-kira jam setengah rolas rampung lan aku megap-megap lemes nganti ra kuat tangi banjur tak ombeni Istirahat sedelok Mbah Dik terus ngajak tuku lontong lan ngopi. Aku dikon nyeluk didin sisan. Nek warung aku pesen mbah sadik. Wis mbah, ojo bali nenek sing wis wis. Iya le. Aku wis ngerti kabeh sing dadi kesalahanku. Nalikane urip aku akeh sombonge lan seneng larake atine nglian. Sabare iki aku leren suwe soalé sukmaku ra karo-karuan dodoku ampek rasane. Iya. Banjur aku disangoni lan mulih karo didin. Aku jago ngomong-ngomongan sedelok. Dumadaan koncoku sing jeneng Agung metu komah lanakoni. Mas, Mas, awakmu mau ndak krungu suara dokar leh? Banter Mas nganti aku ora iso turu, wis tak tutupi bantal yo jek krungu lho. Ogak oh, i? Ogak oh, gong aku ket mau yo ana kene ora ana sing liwat lho. Masa Mas? Aku banjur nrawang meneh. Jebule dokar mau asale saka Mbah Sadik. Aku mbatin. dek mau aku ngalah no tuan putri ayu opoto rombongan kerajaan iku podo mulai ngidul numpak dokan. Tapi ndok mau wis tak rajai, mosok yo iso metu. Ya wis ben, alhamdulillah sing penting wis mulai. sing cerita isuk-isuk aku digugah ibuku. Ngile, wis subuh iki lho, Selak padang. Nggih, mm, mm, Mak. Kowe iki jek enom, gak wis diceluk Mbah Tolele. <laughs> aku namung mesem. Dino iku bapakku budal nang sawah. Aku sing pegel kabeh namung limpruk nang omah. Bapakku mulih ka sawah. Le, dhe bengi me opo to kowe? Dikus-dikus nang sawah kok do mlayu ka omahe. kaya kemudian ngono lho. Apa melu kekontak ilmu muto? Aku mung meneng lan mesem, pancene sing digarap sawai Mbah Sadik. Sejak kedadian iku aku ya ngrasak klep jin, Akhire aku njaluk diruyah imam. Kanti tak warai cara-carane. Lan leres anggonku ngrasak aku mutah-mutah akeh. Lan ngerti ana jin lanang kang mlayu plesat saka awakku. Cukup semene pengalamanku saka jimat reswakih pesenku hati-hati yen arep tindak tanduk mergo kabeh ku sing nyekseni salam tim jimat